الحمد لله الحمد لله الذي أعلى شأن المسجد الأقصى وبارك حوله والصلاة والسلام على الذي رفع الله شأنه فأسرى به سبحانه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين ومن اهتدى بهدى المختار وسار على نهجه واستقام على طريقته أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها wama rabbuka bidhallamin lilabid enyi watukufu wa Kiislamu baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi cha umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu iliyokumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu man amila salihan falinafsihi waman asaa fa'alayha wama rabbuka biballami lilabid yeyote atakayefanya wema basi anafanya wema kuifanyia nafsi yake wa man asaa fa'alayha na yeyote mwenye kufanya uovu ubaya basi baya ule anajifanyia nafsi yake mwenyewe wama rabbuka biballamin lilabid na wala mola wako hana sifa ya kuadhulumu waja utakachokifanya ndicho Allah subhanahu wa ta'ala atakachokuja kulipa kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu juu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda amali zilizokuwa njema ili tupate mafanikio katika mgongo huu wa ardhi na kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala leo hutuba yetu imebeba anwani nani mkombozi halisi wa Masjid al-Aqsa na Palestina pamoja na Sham kwa ujumla nani mkombozi halisi kwa nini Aqsa kwa nini Palestina mbali huko jambo hili la Aqsa ni jambo ambalo limeshikamana na itikadi ya Kiislamu linaambatana moja kwa moja na imani sisi tukiwa kama waislamu linatuhusu kwa sababu sisi ni waumini na jambo lile linashikamana linatuunganisha sisi kwa sura ya kiimani na si kwa sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema subhana alladhi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام ila المسجد الاقصى al-aqsa ametakafika Mwenyezi Mungu ambaye amemchukua mtume wake mja wake lailan sehemu katika usiku min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kutoka msikiti mtukufu wa masjid al-haram makkah safari kaenda mpaka masjidi haram nyingine ambayo ni masjidi al-Aqsa ni msikiti mtukufu hatuwezi kuzungumza tukio la Isra wal Mi'raj bila kutaja msikiti huu mtukufu msikiti ambao ndio njia panda ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea mbinguni ndio msikiti ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwaswalisha mitume wote lakini masjidil haram ndio kibla cha mwanzo cha waumini yanayofanywa katika biladi ya Palestina pamoja na msikiti huu mtukufu ni makubwa haya semeka nini kwa macho kwa mdomo nani ataweza kukomboa msikiti huu mtukufu nani atakaweza kukomboa Masjid al-Aqsa leo mayahudi wamesikia kuvuka mipaka licha ya kwamba wameshamwaga damu chungu mzima huko nyuma wakadhulumu ardhi tukufu ya Sham sehemu katika Palestina leo wanadiriki kufunga msikiti watu wanaswalia nje basi ubaya ulioje uliopindukia ni aina gani ya udhalili na unyonge tuliokuwa nao umma wa Kiislamu leo haramu ya tatu ya ziwa watu wakiswali ndani ni unyonge wa aina gani na wasampuli gani tuliokuwa nao umma wa Kiislamu licha ya kumwagwa damu zetu magharibi na mashariki udhalili tuliokuwa nao ni duni haujapata kupatikaniwa katika historia msikiti huu mtukufu upo chini wa mikono ya Mayahudi msikiti huu mtukufu wanachotaka Mayahudi ndicho wanachofanya na wamezuliwa takriban juma mbili sijui kama juma hii wanaweza wakaswali wasiswali ndani ya msikiti ambao ni msikiti mtukufu unapozungumza misikiti mitatu mitukufu na Masjidil Haram humo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia dhuribat alayhim mudilla aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas mayahudi kwa sura yao na sifa yao ya uyahudi ghuribat alayhim dhilla wamepigwa chapa ya udhalili aina masukifu kokote kule watakapokuwa ni madhalili illa bihabli min Allah sikuwa wasilimu eh wa habli min nas au shikamba ya watu wapate usaidizi kutoka kwa binadamu sio kama inavyonadiwa leo na kubebeshwa dhana kwamba dola hii kijidola hiki kijiardhi hiki au mayahudi watu madhalili ni watu walioshindikaniwa katika umma sio hivyo ni watu madhalili kama wao hakuna Allah amekasema na itabaki hivyo kwa ni madhalili la taqumu saa mpaka panaposimama aidha wasilimu au wapate usaidizi kutoka kwa binadamu kwa mara ya kwanza kwa ufadhili na usaidizi wa Mwingereza mwaka 1917 ndio alianza kuvamia ardhi tukufu ya Palestina kwa usaidizi wa Uingereza 1947 Umoja wa Mataifa unaridhia kwamba kupatikaniwe suluhu pale la amani 48 Mei 14 waitangazia uhuru kwamba na wao ardhi ile wana sehemu na wao sili walikuwa hawapo katika tarehe hawapo katika historia amesema kweli mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala inna al-imam junna kiongozi mtawala khalifa wa Islamu ni ngao 1948 wanaasisi serikali yao pale katikati kati katikati ya kitovu cha Uislamu wamezukwa kila kona na biladi za Waislamu lakini kwa sababu watawala wengi katika biladi za Kiislamu kuwa ni vibaraka wa nchi za kimagharibi wameshindwa kufanya lolote hata walipoanzisha vita vilikuwa vita bandia vita vilivyopiganwa mwaka elfu moja mia tisa na mbili ni vita bandia vita vya kuonyesha ulimwengu kana kwamba mayahudi ni watu walioshindikaniwa katika ulimwengu haijapatikaniwa katika tarehe ya Uislamu kwamba Uislamu waenda kupambana sehemu wakashindwa ila Hunain vita vya Hunain na hawakushindwa walipata usaidizi wa malaika kama Mwenyezi Mungu alivyoeleza katika Qur'ani maswahaba kwa wingi wao wakajiona hapa sasa tutashinda yakawapata aliwasika lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha nusura zake na waislamu wakashinda katika vita hivyo mayahudi watu madhalili vikatengenezwa vita vya uongo ili kuwamakinisha matokeo ya vita hivyo ni kusalimisha baadhi ya maeneo katika mikono ya Mayahudi kama ulivyokuwa milima Bulani ndani ya Syria waliweza kuchukua baadhi ya maeneo baada ya vita hivyo baada ya vita hivyo wakachukua mkono wa bahari wa Sinai ukanda wa Gaza wakachukua ni kuonyesha kwamba hawa wana, wana nguvu kubwa kabla ya hapo walikuwa wanamiliki maili za mraba nane baada ya vita wakamiliki maili za mraba elfu mbili na mia sita ni wazi vibaraka watawala wa za Kiislamu walikuwa wanataka kuimakinisha zaidi ardhi hii lau kama si unasi wa watawala wa biladi za Kiislamu ardhi hii ingelikuwa imeshatoweka leo watawala wa Kiarabu wako tayari kuyahimiza majeshi yakapambane yakamwage damu dhidi ya waislamu wenzao kwa kuitikia tu agizo la bwana mkubwa Amerika Uingereza wanapoagizwa na wakoloni fanyeni kadha kama tulivyoshuhudia Iran ndani ya Syria wamemwaga damu Saudi Arabia Yemen Iraq Yemen na Qatar kwa sababu tuameimizwa na wakoloni hana namna lakini hawawezi watawala hawa kuimiza jeshi la Kiislamu kwenda kuinusuru Aqsa Aqsa tukufu kibla cha mwanzo cha waumini lakini kwa masikitiko makubwa watawala wa Kiislamu wanaishia maneno matupu ya kulani tu maneno matupu lakini wanapotumwa na wakoloni kwenda kumwaga damu za Waislamu wenzao wako tayari kwenda kumwaga damu wanaishia maneno matupu tu nani atakumbuka nani mkombozi wa Arithi wa Aksa na Palestina na Sham kwa jumla hizi ni katika ardhi tukufu za Waislamu Waislamu wakiwepo magharibi na mashariki mwao wana maeneo matukufu Uislamu umewapa kwamba maeneo hayo ni matukufu ikiwepo Sham mtume anasema inna allaha takafala liyasham wa ahla Mwenyezi Mungu amenizawadia mimi Sham na watu wake ukizungumza Sham zungumza Palestina nzima Israeli haipo toa ni Palestina ile lakini leo hatuishi kama ni jambo ambalo umma wa Islamu inawahusu kwa umoja wao kwa itikadi yao kwa imani yao hawaiti kila mmoja yuwaona jukumu lenu la Palestina zana za uongo nyingi zikavurumushwa na porojo nyingi zikasemwa kuhusiana kazi ya hii gombi chini kuweka vinasa sauti eh vinasa vya kunasa chuma nini kisitizii mera ndio gomvi huko ni kwa sababu mambo hayo si ugomvi wa Palestina kwamba ugomvi wa Palestina na Mayahudi bwana pengine hautuhusu kila aina ya uongo ukavurumishwa ukavurumishwa kwa watu watu wakabeba hivyo sio unyakuzi ni West Bank sio na, na Gaza sio Palestina nzima sehemu ya uongo yakakaririshwa mzozo huo eh usuluhisho lake ni kwa mazungumzo ya amani tu na kadha wa kadha vyombo vya habari kimya havizungumzii lolote kwa kuwa jambo hilo limegusa imani ya Waislamu na Waislamu wenye fulani tu wangesema wanaenda kuzuia sehemu tu watu wasiingie katika nyumba ya ibada katika kanisa lolote basi vyombo vya habari vingelipuka dunia nzima ulimwengu mzima wiki mbili mpaka mwezi sije kuwa na habari na uripotiwa zaidi ya habari hiyo tumeshuhudia Westgate mwezi mzima tukio linavurumushwa ndio hilo hilo ndio hilo hilo lakini leo kwa sababu ni ardhi ya waislamu jambo limwagusa waislamu waislamu hawana wa kuwasemea waislamu mpaka mashekhe ambao wanategemewa wao kuzungumza kuadhimisha umma wa Islam kuamsha wanasiasa kuamsha watawala kuamsha wanajeshi wa Kiislamu kwa ajili ya kwenda kuhusuru bila ardhi ile tukufu wamekaa kimya lakini uhalisia utabaki pale pale mayahudi ni watu madhalili watu wanyonge Mwenyezi Mungu asema lu'inu wamelaaniwa kihakika Mayahudi wamelaaniwa aina ma tukifu ukhidu wa qutilu taqtila amri hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala pambane nao mayahudi leo ni mtihani kwa umma wa Islamu magharibi yake mashariki yake kwa kuwa tu umma wa Islamu umekosa umekosa usimamizi umekosa kiongozi mcha Mungu atakayeweza kuwaunganisha wanaume wa umma huu magharibi na mashariki yake kwenda kunusuru ardhi tukufu ya Aqsa na si mwingine khalifa umma wa Islamu umekosa kiongozi wa aina hiyo بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ومن بني الله نكون إيمان بيقول الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى enyi watukufu wa Islam kwa mara nyingine tena na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hotuba yetu leo nani mkombozi halisi wa Aqsa na Palestina na Sham kwa ujumla tunakariri tena suala la Aqsa suala Palestina kwa ujumla wake wote na ardhi tukufu ya Sham ni suala ambalo linaambatanika na suala la kiimani na itikadi ya Kiislamu kwa ujumla ndiyo sehemu ya kwanza kibla cha kwanza cha waumini ndiyo njia panda ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea mbinguni kona cross katoka haram mpaka Aqsa pale ndo akaenda mbinguni ndio sema ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasaidia mitume wote na Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu tumeeneza baraka pembezoni mwake mate ujumla msikiti wenyewe ni mtukufu na miji yote alikuwa karibu pembezoni mwa msikiti ule ni miji mitukufu kwa ujumla wake ndio Sham kwa ni swala ambalo lina alaka moja kwa moja na itikadi ya Kiislamu sio swala la watu fulani si swala la la eneo fulani ni swala la kiimani moja kwa moja linagusa imani moja kwa moja historia ya ukombozi wa mji huu kwa mara ya kwanza alifungua Omar ibn Khattab kupitia kamanda wake jeshi Amr ibn al-As sahaba huyu mtukufu akiongoza jeshi la Kiislamu kukomboa na kufungua mji huu mtukufu mji huu ukabaki katika biladi ya Kiislamu katika dola ya Kiislamu katika serikali ya Kiislamu miaka kwa miaka baadaye makruseli wakavamia biladi za Kiislamu wakapora baadhi ya miji ya Kiislamu ikiwepo na msikiti mtukufu wa Aqsa pamoja na miji miji wa Palestina na Sham ukaja kukombolewa tena na Salahuddin al-Ayyubi kamanda jeshi mcha Mungu aliongoza jeshi kukomboa biladi hii tukufu hakuonekaniwa tabasamu yeye kauli yake anasema vipi nitabasamu aliyakuwa ardhi tukufu iko mikononi mwa mayahudi leo watawala katika jihadi za Kiislamu wanatabasangwa kumwaga damu za Uislamu watahuzunika kwa kukosa gongo na mishahara mikubwa kutoka kwa bwana wakubwa si kwa kuzuiwa masjidi la Aqsa watu wasiswali ndani yake hawatikisiki hawaogopi maneno matupu sio yenye kukomboa Aqsa Aswa itakombolewa na safu za wanajeshi wa cha Mungu mukhlisina sio maneno matupu sio tunaishia kulani mbona Iran umepeleka jeshi wewe Syria mbona ujeshi kulani peke yake umepeleka jeshi eh Saudia mbona muua waislamu Yemen mbona mbona hujasema ukalani tu peleka jeshi biladi zetu za Kiislamu kwa kweli wanahini amana ambayo wamepewa Salahuddin al-Ayyub akuonekaniwa kitabasamu mpaka alipokomboa Aqsa hata kipindi cha uzorotefu wa dola ya Kiislamu inayokaribia kuanguka dola ya Kiislamu ilikuwa mwishoni mwishoni na karibia kuanguka Waingereza waliona hali halisi ya kuyumba kwa dola ya Kiislamu wakatuma mjumbe kwenda kwa Khalifa Abdul Hamid Thani ili awauzie Falastini moja Khalifa Abdul Hamid Thani hakuweza kuhini amana ya umma Khalifa hakuweza kukubali kuhini amana ya umma akawaambia mtakuja kuichukua kursi bure pindi dola ya Islam itakapoanguka Hivyo ndivyo ilivyokuwa, hivyo ndivyo ilivyokuwa baada ya kuangushwa dola la Islamu. Mayahudi kwa msaada wa Uingereza waliweza kunyakua ardhi tukufu ya Palestina. Tuko mbali, hakuna kitakachoweza kuwasaidia ndugu zetu zaidi ya kuendelea kuomba dua, lakini nusura ya kihakika kwa hili, nusura ya kihakika kwa Aqsa, nusura ya kihakika ni kwa kwa safu za wanajeshi Palestina chini ya kiongozi mcha Mungu khalifa chini ya kiongozi mcha Mungu atakayeunganisha safu za wanajeshi lao bila za Islam zinaamua kupambana kwa resho ya askari mmoja wanajeshi so umma mzima Islam wanajeshi tu askari mmoja wa Yahudi atakabiliana na askari 64 wa Kiislamu ukichukua bila za Kiislamu za Kiarabu zote zile ukafanya ratio na Myahudi huyu mmoja atapambana na wanajeshi wenye train sio raia wa kawaida sio mimi na wewe wanajeshi wenye training nne wakati tena watawala wa bilali za Kiislamu ndio wenye kudhamini kidola hiki lau wao watazuia msaada wa aina yote angani ardhini baharini kwisha hilo la buri duribat alayhim dhilla aina ma tukifu illa biabli min Allah habli min Allah isipokuwa wasilimu au wapata usaidizi kutoka kwa binadamu leo kijidola hiki kinafadhiliwa na binadamu kimeshindwa kuzima moto tu moto tu uliotokezea ukaunguza baadhi ya maeneo ulishindwa kuzima mpaka Uturuki kaenda kutoa msaada wa kuzima safu za wanajeshi mkristina safu za wanajeshi wa chamungu chini ya kiongozi mchamungu chini ya mtawala mchamungu ndio atakayokomboa ardhi hii tukufu ya Palestina tuko mbali kuna mazila hakuna kitakachoweza kusaidia kwa sasa tuna dola tuna nguvu tutaendelea kuomba nusura Allah awalani matawafuti hawa Allah awalani mayahudi Allah Allah watukumezee mbali inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإخواننا في كل مكان اللهم انصر المسجد الأقصى اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر وأهلها وتذل بها اليهود وجميع الكفار اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم وعلى ذكركم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة